kiel artefarita naso, ec conas malbonigintan mangiagion. Esploristoi disvolvis computilan itzon cun flar sensoroi, ciu ec conu, ciu nutrajo estas ancorau mangebla. Unu como tri miliardoi datunoi da nutrajoi estas forgetatai ciu iare au perdigas la ulonge de la valor crea ceno. Tio correspondas al proximume unu triono de la mont scale productita nutrajo. Se onis cius ciam nutrajo estas ancora o mangebla, cae ciam gi estas vere malboniginta, tio povus contribui al pli dauri pova tractado de la mangiagioi. La homo ja povas fidi ies iai sensoi. Vidi, flari, gusti, palpi. Au modernae machinoi povas transpreni tiun tascon. Nome, Coreae esploristoi nun designis computilan itson cun flar sensoroi kiu ec conu acidain, ranzain au putrintain nutrajoin. Sed tio ancora un es suficias. La programmo liveras dum la tuta natura putra proceso sen stupe real tempain datumoin pri la stato de la producto. Sed kiel ec conas la itso, che nutrajo malbonigas, au iam estas malbona. Estas applicatai maldicegai zinc oxidae filmoi, kiwi ec conas, ec etain quantoin da sulfur hidrogeno, cae da ammoniacai gasoi. Ili estas consideratai marciloi por la putrado de nutrajoi, cun alta enhavo da proteino. Ocasis iam testo de la artefarita naso en unua pascio ce cocina viando, scribas la esploristoi. En tiu testo, oni precise cae successe sequis la gradon de frescezzo cae la staton de la nutraggio. La inventaggio ne estas tutte nova, ciel tion mem confessas la technologoi en sia studaggio en la pacientezzo, vere iam estis disvolvitae aliae electronicae nasoi au aliae artefaritae flar sistemoi. Sed ili ciui havis tamen iun mancon, nome altan consumon de energio, procrastitain indicoin au perdigion de datumoi. La nov tipa sistemo nun besonas mal multe da energio. Sur la itso estas integritai, cae sensoroi, cae ancau la computai unuoi, ciui estas besonatai por la ellegado de la datumoi, diras la studaggio. Nia arte farita flar sistemo estas ege effica, rilate al energio cae areoi, char la perceptai cae prilaborai unuoi estas integritai, cae laboras sam tempe ciel biologia flar sistemo. Diras cun autoro de la Corea Nazia Universitato de Seulo.